cuando puedo. Yo me gané el juego y no sé mami por qué yo salí del callejón y yo soy el campeón. El guacha se pegó, vi el campeón. Mami yo te lo di, dale que te lo di. lo vimos por ahí, yeah. Desde salgo para la calle piquetado con la Glock. Ustedes llorando que no tienen la de rock. Sensación del Y piquetado con la Glock. Ustedes llorando que no tienen la del rock. Sensación del block. Mami, soy un rockstar. Chingo tanta puta que ya me creo un pornstar. Va de enero a enero, solo lleno el monedero. Nunca fui segundo, me tocó ser el primero. me mi en y short tan retro Cada instrumento que yo agarro le faltó el respeto La gente me compara los flashes en la cara y no entiendo de esto Sé que quieren mi puesto Ese salgo para la calle piquetado con la Glock Ustedes llorando que no tienen la del rock Sensación del rock Mami soy un rock. Chingo tanta puta que ya me creo un porn Salgo para la calle piquetado con la Glock Ustedes llorando que no tienen la del rock. Sensación del bloque, mami soy un rockstar. Chingo tanta puta que ya me creo un post.